So what language is he speaking? Swahili? hayo maneno. Ah. Wanakaa na njaa, wanaishi kwa uchi, hawajui wataanzia wapi, wataelekea wapi, wanamlilia Mungu. Elisha, No, it's advert. So. Yeah. Akon. Uh, Akon. Akon. Akon. Alex. I'll bring them together and feed them. Around the dinner table, they can talk and see how much they have in common. Wanapoanza kusikia sauti ya Mungu ikiwapa maelekezo na wakaanza kujulikana, hawataki kutii yale Mungu anayowaambia, mm. na maji inapokuja kutokea. Wangekuwa kile ambacho Mungu anasema ambao hmm. walikutii tangu mwanzo, gharama ni kutii kile mpingu, na kinachokuja kuwavuruga ni ile laana. Biblia inaandika nasema hivi, watu wa Mungu katika Methali sura ya tatu mstari wa thelathini na tatu laana ya Mungu sio ya Shetani. Laana ya Mungu iko juu ya nyumba ya watu waovu. Imeingiaje laana ya Mungu? Kutokutii. Adamu alipewa kila kitu, lakini akaacha kutii. Kutii ndio gharama kubwa ambao watumishi wanapelekwa juu ama kushushwa Na mbaya zaidi, kama ulianza kusikia sauti ya Mungu ukafika pale juu na Mungu akaanza kupa maagizo ukaacha kuyatii, ukiachwa hapo utarudi. Mungu atatafuta wale ambao kiwango chao lakini Mungu ajifunua sitakuacha. Hata ukiniambia mimi sitakuacha. Hata ukiniambia nenda tembea mimi sitakuacha. Pale Lakini wale ambao baada ya kupata mali, fedha, baada ya kupata makundi makubwa ya watu, baada ya kusikika majina yao, Mungu akiwacha pale Mwambie atume kwa alfani, ile jina ya alfani. Mungu asema wakishakosea haiwezekani tena kurudia hiyo hali. Haiwezekani. Muulize Adamu na mke wake kama walikutana, utukufu wa Mungu kuwafunika wasione uchi Maana walisikia sauti ya mbwa kama nasikia Natania, nenda muulize Eliya haitaki ah, kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaambia kula, kunywa. Malaika ameleta chakula, kula, unywe, ondoke bana, safari yako ni ndefu. Analala, hataki tena kuyatima agizo ya Mungu. Nenda muulize kama alitembea na Mungu tena. Matokeo yake nini? Utaona wanapigwa na kisukari, wanapigwa na reji Joe, why? Olha que nem aquele sal. Boa noite, encontro. Olha, olha o embate, falar que você nami nataka kukuombea kwa ajili ya ukoo wako. Nataka nikwambie toka hii toka nyumba watu wanataka hapa kwenu. Wala masese. Masese mwa que Ngoja gopo. Mungu anaenda kwa sababu anaitembelea Tanzania. kutembelea Tanzania na Watanzania ili waweze kumiliki nchi yao, waweze kumiliki baraka kwenye nchi yao. Maana tunafunguliwa katika ulimwengu roho, unabaki unaitwa tu ukoo wa fulani, lakini kwa kweli uhatari wa zile roho Mungu alivula tu ana. Sema amina na Mungu mwenye maarifa na nchi eh. itasababisha nchi watu kukimbilia kuja na kumsikiliza na kuondoka, na Mungu anapata utukufu. Eh, watu wangali ulimwengu ni wengi kuliko wale ambao tuko na nyie hapa, maana watu wanapoangalia kwenye mitandao Mungu anawafungua. Sikiliza, kwani nini nimepewa maagizo ya matamko lako linaachilia. Simu ni ya kwako, lakini unaingia kwenye mtandao wewe mwenyewe, unaingiza bando lako, lakini unakutana na Sumbe anaongea juu ya koo Unapoangalia ile anga, unapotamkiwa hapo, hilo anga linaachilia. Sema amina kama amina, amina, Bwana anambia atakukomboa baadhi watu kwa njia ya ajabu sana. lazima ongea nguvu rekuiyote mwandabike nakahesho hata mwenda vyangeni vana vevaaada umekuja hapa wewe Hey, karibu. Karibu, karibu. Karibu, karibu, karibu. wa Yakobo. Ah, Karibu tatu. Kizazi ah. kile kingine na bei unashajua. Aya ah, na bei nayo. Amebeisha mtu hapo kuisha kwetu. Mimi nakutafuta jina lile nilikuandika hapo neno chako. Oh. <laughs> Ama cha kwanza. Wewe oh, labda nikaipoteza. Bene vijishe. Take care. Be careful, okay? Come this way, I don't hear you. Desa ya ya modeli yako mwe anasema nikitaka kwenda kuoa mama boma hili likoje ni sawa si sawa anajifungia eti. Nilikuwa kwa ujeuri tu akaingiza laana kwenye mama lao. Ukiingiza laana, wewe mtoto unakuja babu yako tu alifanyaje? Babu mzababu amefanya hivi alafu wanakuja kuzaliwa sasa ndio wanachanua. Huwezi kusogea. Sikiliza, hata ukiwa tajiri, ukianza na mali, unaanza kama unaanza kufanikiwa, kitu kinachokuja ndio unaona unakataa. Kuna matajiri wanakuja na hasira. Kwa hiyo ukipata mali hauungana na watu ni spirit, hawaelewi shetani anavyofanya kazi. Angalia mtu yeyote ambaye yuko duniani amepata kamali kake ana kampuni yake, wafuate. Zingine awali vizuri, ni wakali kuliko pilipili za nani. Mm-hmm. Umeonaga hiyo? Umeonaga ni wakali. Sasa kali, na saa ingine anawanyanyasa wafanyakazi, hawapi hata hela. Neno yaani utafanya hamna hela, kwenda kama utaki kazi, kwenda. Yani anakula tu chips, anatembea na ni mlango wa nani? Kwa hiyo anakukalia, anakukalia kufunga uchumi wako. Anapofunga uchumi wako, unapokwenda hadi ya uzee kidogo, unapopungua unaharibika mbele yako, alafu vijana wale wanaofanya kazi kwako ndio wanachipuka na wao alafu watakukemea wewe mbele yao. Wewe mzee ulikuwa unajifanyaga sana, uko wapi? huko. Mateso yanajua mateso wengine hayo, wanakuja kuteswa wewe. Yeah. Not right. This is right. Left. I, then the door is just straight there. Hmm? I think her time is really very Yeah, this is their dog. Mpaka watu watakuambia. Yeah. Ndio huyu ambia amepita hapo jamani. Ukienda ukuta tu yuko tayari hata kunywa kahawa. Wewe kila siku changanya watu. Hutadhani kama ndio tajiri. Lakini hali ambayo koo zao zimeshikwa na hiyo roho iko Wait until they open the door. Yeah, oh. Kama kitu kama panya zimeona paka kama naenda kushikamana asiye na kusua. Angalia historia ya ukoo wako, Mungu kabisa. Haleluya Bwana, haleluya Bwana wa Mungu. Ndio watu wengi walikuwa na mabarikiwa kwa vipawa, wana vipawa lakini walianguza ukoo, nguvu za ukoo zikazuia vile vipawa Walikuwa wanaimba, angalia hata Tanzania bwana. Angalia Wanaimba paka tunakimbia hiyo kalite. Mm. Unakimbia mwenyewe maana kimba unasikia. Kalite rangi moja. Eh, eh, Ndio eh, Kwenye mwili wa Kristo hakuna msanii. Kwenye mwili wa Kristo ni watumishi wa Kristo. <laughs> Julie You big, Mama. yeah. Now, how are you? thinking. Hi, Sabrina. oh, Sabrina, you grow big, Mama. I'm coming to see you guys. Where is the other young sister? The baby. There you go. Mungu atusaidie. Haleluya. Napenda tuangalie koza za wanaozidia. Nikasema na wewe tuangalie. Nataka kwa sababu naenda kwenye maombi. Sema amina. Yeah. Okay. Tulisoma mwanzo kumi na tatu. Angalia tuliangalia kabila kumi na Sasa Okay, Feva, bye. Pengine Zimebeba nini? Watu kwa nini umebeba nini. Kitabu cha Mwanzo arobaini na tisa mm. angalia, nitasisoma chache yeah. mstari wa kwanza mpaka wa nne tutakuwa tumejua Rubeni amebeba nini, si ndio? Hii pia eh. na ule mstari wa tano mpaka wa nane utajua Simoni ukipata nafasi utasoma mstari wa kumi na nne na huyu naye amebeba. Angalia, Mungu akasema, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni yatakayowapata siku za mwisho. Na Yesu alipokuja alikuwa anasema, tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanyaje? tumekaribia, maana tunaishi katika nyakati za nini za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, Israeli baba yetu. Rubeni anaanza na kijana wake Rubeni ambaye leo wanaitwa Warubeni. Rubeni huu mzali wangu wa kwanza, eh. nguvu zangu na malimbuko ya eh, uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka ah, kama maji. Angalia makosa ya huyu. Basi usiwe na ukuu. Huyu amenyang'anywa nini? Usiwe na nini? Mm. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa alishashona maza, eh. ulikuwa unakitia umati Hebu jaribu mtafute. Ulikipandia kipanda changu. Mimi kwanza najua mlango ya kuishi. Huko hakutubia. Mimi ni madaktari ile iko na kikwembe na kanzu yake. Unaambia huyu ni mtoto wa jirani. Huyu ni dada yako wa familia karibu wanachukuana. Jambo karibu. Asante. Asante. Sikukuja kwa wazi. Hii ndo mama alikuwa anasema huko nayo hii. Ndio ndio zilianza hii. Kwa salaka alikuwa na mtu akanyang'anya. Wewe kwa mwaneshi hiki kwenu. Akanyang'anya mtu manake adui huwa anasababisha kukosesha kwa kukosesha wale wazima ya pale kwa kawali. Kwa hiyo alijidania kitanda cha hivi hivi Na blouse yake. Mahali ambapo yeye amezaliwa na baba na mama yeye kama Ruben na yeye akaenda kulala kwenye kitanda hicho. Vinachana na hiyo. Kaleta lana. Hiyo sasa wanaanza tanga na mwanamke. Ashika na walikuwa tanga na na mimi nilikuwa na hivi mwingine ya yeye mimi nasema nilikuwa na hivi vya makazi ulikuwa ah. unamtisha hapa eh. Boni ulileta pale ulikuwa eh. Wewe nilikuwa nakwambia. Hii manguo tuko na mama mvegasi mwanakuwa na duka ya manguo. Tena ni tayari yeye peke kule nguo. Ndio maana tunaenda tunaenda Makazi ya nguo. Sawa mama. My brother. wa mstari wa tano hata wa nane. Huyu nani mwingine? Simeoni ni ndugu. Mama zao ni silaha na jeuri. Nafsi isiingie katika Yaani nafsi ya Mungu ama ya huyu mtumishi isiingie kwenye Elisha. Fahari yangu isiungane kusanyiko lao katika adhabu yao, mm. wanunua